Я поглянув на свій годинник. Сон'є прихопив свого будильника з собою. Було 10 хвилин на першу. Нас лишилося четверо. Обидва інспектори Мореллі та я. Мореллі і Багар трохи пожартували наді мною за мій залицяльний белот з Лідією. Потім розмова стихла. Всім страшенно хотілося спати. Морелі слушно зауважив, що єдиний спосіб не заснути це знову взятися до карт. Я погодився за умови, що гратимемо у бридж. Сівши за стіл, ми помітили, що маємо лише дві колоди по 32 карти. Дядечко Сон'є має колоду з 52 карт, сказав я. Е, піду попрошу, якщо він ще не ліг спати ніколи раніше. Я не сходив на нижній поверх. Там у кінці майже зовсім темного коридора виявилось кілька дверей. Я вже збирався покликати господаря, коли помітив під одними дверима смужку світла і постукав. Отчинила Лідія. Вона ще була у светрі і тримала в руці книжку. Я пояснив їй, чого прийшов. Я теж маю таку колоду, сказала вона. Лідія нерухомо стояла переді мною, і мені здалося, ніби вона посміхається. Я поцілував її. Вона не пручалась. Потім легенько відштовхнула мене, і посмішка зникла. Зачекайте тут. Через прочинені двері я побачив спинку канапи, освітленої нічником. На канапу Лідія поклала свою книжку, і я прочитав назву Небезпечні зв'язки. В сусідній кімнаті з другого боку коридора почулося кахикання дядечка Сон'є. Лідія вийшла з колодою карт у руці. Ось тримайте. І швиденько йдіть нагору. Я хотів поцілувати її ще раз, але вона серйозно подивилась на мене. Я згадав про ключі, які щойно віддав, і поцілував їй тільки руку. Лідія стояла коло дверей, поки я зник на сходах. Отже він ще не спав? спитав мене Бушрон. Ні, ось колода. Хм, яке щастя, що ви не знайшли кімнати його доньки, не міг утриматись Мореллі. Ви б уже сюди не повернулися. Було 25 хвилин на першу. Ми почали гру. Ідучи, Сон'є нагадав нам, десь о другій годині треба підкинути вугілля в грубку. Дивіться, щоб не згасла. По-друге, я глянув на свій годинник о 12.50. Грубка гріла дуже сильно, немов її спонукав знадвору нічний холод. Ніякого звуку не долинало до нас ні з вулиці, ні з дому. Раптом на дворі пролунав постріл. Ми е, всі разом підхопилися на ноги. Я глянув на годинник. 12.54. Почувся ще один постріл. Це стріляють з револьвера? спитав Морелі. Ну, звичайно ж, озвався інспектор Багар. Ми почули, що хтось біжить дорогою повз шинок. Жандарми, пояснив Бушрон, це, звичайно, стріляв хтось з них. Мореллі зі своїм апаратом в руках вже повертав ключ у вхідних дверях. А пальто, нагадав йому інспектор багаж, теж одягаючись. На дворі морозно. Ну, все одно першими не прийдемо. Хтось бігцем піднімався сходами. Внутрішні двері відчинились. З'явилася Лідія, трохи розпатлена, бліда. Вона була ще у светрі, але здавалася меншою. Я помітив у неї на ногах сандалі.